بسم الله الرحمن الرحيم Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma mwenye kurehemu عبس وتولى alikunja kipaji na akageuka أن جاءه الأعمى kwa sababu alimjia kipofu وما يدريك لعله يزكى na nini kitakujulisha pengine yeye atatakasika? Au yadhakkaru fatanfa'ahu dhikra. Au atawaidhika na mawaidha mfae. Amma man istaghna. Ama ajionaye hana haja. Fa anta lahu tasadda. Wewe ndio unamshughulikia. Wama alayka alla yazakka يزكى na si juu yako kama hakutakasika وأما من جاءك يسعى ama anayekujia kwa juhudi وهو يخشى naye anaogopa فأنت عنه تلهى ndiyo wewe unampuuza كلا إنها تذكرة sivyo hivyo Huku ni kukumbushana. Faman shaa dhakara. Basi anayependa akumbuke. Fi suhufin mukarrama, Yamo katika kurasa zilizoheshimiwa. Marfu'atin mutahhara. Zilizoinuliwa zilizotakaswa aidi safara zimo mikononi mwa malaika waandishi kiramin barara watukufu wema utila linsanu ma akfara ameangamia mwanadamu nini kinachomkufurisha? Min ayi shay'in khalaqa, kwa kitu gani amemuumba? Min nutfatin khalaqahu faqaddara, kwa tone la manii akamuumba na akamkadiria thumma sabila yassara kisha akamsahilishia njia thumma amatahu fa aqbara kisha akamfisha akamtia kaburini thumma idha shaa anshara kisha apendapo atamfufua kalla lamma yaqdi ma amara la hajamaliza aliyomwamuru. Falyanzuril insanu ila ta'amihi, ebo mtu na atazame chakula chake. Anna sababna almaa sabba, hakika sisi tumemimina maji kwa nguvu. Thumma shaqaqna alardha shaqqa, tena tukaipasua pasua ardhi kwa nguvu. Fa فأنبتنا فيها حبا kisha tukaotesha humo nafaka وعنبا وقضبا na zabibu na mimea ya majani وزيتونا ونخلا na mizaituni na mitende وحدائق غلبا na bustani zenye miti iliyosongana barabara وفاكهة وأبا na matunda na malisho ya wanyama متاعا لكم ولأنعامكم kwa manufaa yenu na mifugo yenu فإذا جاءت الصاخة basi utakapokuja ukelele yauma yafirru almar'u min akhihi siku ambayo mtu atamkimbia nduguye wa ummihi wa abihi na mamaye na babaye wa sahibatihi wa banihi na mkewe na wanawe likulli mri'in minhum yawma idhin sha'nun yughni kila mtu miongoni mwao siku hiyo atakuwa na lake la kumtosha wujuhun yawma idhin musfira, Siku hiyo ziko nyuso zitazo nawiri Dahikatum mustabashirah zitacheka zitachangamka wa wujuhu yawma idhin alaiha ghabara na nyuso siku hiyo zitakuwa na mavumbi yarhaquha qatara giza totoro litazifunika ulaika humul kafaratu alfajara hao ndio makafiri watenda maovu Allahu akbar Allah أكبر لا إله إلا الله Suratu Abasa imeteremka Makka. Sura hii imeanza kwa kumlaumu Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kumpuuza Ibn Ummi Maktum alipomjia kutafuta ilmu na uongofu. Na inabii sallallahu alaihi wasallam alikuwa kashughulika kuwalingania dini baadhi ya mabwana wa Qurayshi kwa kutaraji watamuitikia ili kwa kusilimu kwao wangesilimu watu wengi. Kisha sura inamkumbusha binadamu kwa neema alizopewa na Mwenyezi Mungu tangu kuumbwa kwake mpaka kufufuliwa kwake na ikahitimisha kwa kusimulia habari za siku ya kiyama ikabainisha kwamba watu siku hiyo ni makundi mawili kundi la waumini lenye furaha na kundi la makafiri wapotovu. Uso wake ulitaghayari kwa kuchukia na akageuka kwa sababu kamjia kipofu anamuuliza habari ya dini yake. Na wewe unajuaje pengine huyo kipofu atatakasika kwa atayapata kwako au atawaivika na mawaidha mfae Ama yule anayejiona ametosheka kwa mali yake na nguvu zake wewe ndiyo unamkabili na unamshughulikia kumfikishia wito wako. Na wewe unalawama gani ikiwa yeye hakutakasika kwa imani? Ama anayekukimbilia kutafuta elimu na uongofu, naye anamhofu Mwenyezi Mungu, wewe unampuza. Hakika aya hizi ni mawaidha. Mwenye kutaka atawaivika kwa Kurani. Nayo Kurani imo katika kurasa zilizotukuzwa kwa Mwenyezi Mungu. Zina cheo cha juu na pahala palipotukuka zimetakasika na kila upungufu. Katika mikono ya malaika ambao Mwenyezi Mungu amewafanya ndiyo mabalozi baina yake na mitume wake. Walio bora, wema, ameangamia mwanadamu nini kilichomfanya kufuru na hali Mwenyezi Mungu amemfanyia hisani zote hizi? Hakumbuki yeye kaumbwa kutokana na nini? Kutokana na maji ya kudharauliwa, yeye Mwenyezi Mungu alimwanzisha kumumba, akamjalia apitie daraja mbalimbali za kukua. Kisha akamfanyia nyepesi njia ya kufikia imani na akamfunza njia hiyo. Kisha akamfisha na akamtukuza kwa kumtia kaburini. Na tena akipenda atamhuisha baada ya kufa kwake. Ni kweli mwanadamu juu ya kuwa umri wake mrefu duniani hakutimiza aliyoamrishwa na Mwenyezi Mungu katika mambo ya imani na utiifu. Hebu mtu naangalie shani ya chakula chake vipi tulivyokipanga na kumsahilishia ni sisi tumeiteremsha mvua kutoka mbinguni ikateremka. Tena tukaipasua pasua ardhi kwa ajili ya mimea. Tukaotesha humo nafaka ambazo watu huzila na huweka akiba. Na mizabibu na mimea majani inayoliwa mibichi. Na mizaituni mizuri na mitende yenye kuzaa. Na mabustani yaliyosongomana matawi ya miti yake na matunda ya kustagadhi nayo na malisha chakula nyama hoa yani mifugo tumeotesha yote hayo kwa ajili ya faida yenu na wanyama wenu wa kufuga basi utakapokuja ukelele wa kiyama utakaotia uziwi masikio siku mtu atakapomkimbia ndugu yake na mama yake na baba yake na mkewe na wanawe kila hapo katika hawa atakuwa na jambo lake la kumshughulisha. Zipo nyuso siku hii zenye mwangaza, zenye kung'ara na kufurahi kwa neema za Mwenyezi Mungu. Na nyuso nyingine siku hii zina vumbi zimesawajika, zimegubikwa na kiza na weusi. Wenye nyuso hizi ni makafiri wapotovu ambao waliokuwa hawabali maasi waliokuwa wakiyatenda.